Sura 83. Al-Mutaffifun Oni koji pri zakidaju. Mek 36 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško onima koji pri zakidaju. ala Koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju. A kada drugima mjere na litar ili na kantar, zakidaju. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Kako ne pomisle da će oživljeni biti Lijevmin azim. na dan veliki. Jevme jakumun nasu li rabbil alamin. Na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Alla inna إن كتاب الفجار لفي سجين U istinu, knjiga grišnika je u Sidžinu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ A znaš li ti šta je Sidžin? كِتَابٌ مَرْقُومٌ Knjiga ispisana. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ teško toga dana onima koji su poricali. koji su onaj svijet poricali. A njega može poricati samo prijestupnik, griješnik. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio, izmišljotine naroda drevnih, كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون a nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihova. U istinu, oni će toga dana od milosti gospodara svoga zaklonjeni biti. Umma innahum lasalul jahim. Zatim će sigurno u oganj ući. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Pa će im se reći, eto, to je ono što ste poricali. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين U istinu, knjiga čestitih je u Ilijunu, وما أدراك ما عليون a znaš li ti šta je Iliju? Kniga markum. Knjiga ispisana. Nad njom bdiju oni Allahu bliski. Innal na'im. Dobri će zaista u nasladama boraviti. Alal araiki janzurun sa divana gledati. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života. Yusqawna min rahiqim mahtum. Da će im se, pa će piće zapečaćeno piti. Hitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون čiji će pečat mošu spiti. I neka se zato natječu oni koji se hoće natjecati. ومزاجه من تسنيم Pomiješano sa vodom iz tesnima će biti. عينا يشرب بها المقربون Sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Griješnici se smiju onima koji vjeruju, وإذا مروا بهم يتغامزون kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući, vraćaju se. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali. وما أرسلوا عليهم حافظين A oni nisu poslani da motre na njih. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Danas će oni koji su vjerovali, nevjernicima se podsmijavati. على الأرائك ينظرون Sa divana će gledati. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali?